บุ๊กทูเจ็ดบลบลหมายเลขพชากครพชากครดิฉันนับสกัสลิตสกัสลิตหนึ่ง สอง สามซตูชซตูชดิฉันนับถึงสามซชิมนสกัสลิตะซชิมนสกัสลิตะดิฉันนับต่อไป Сэ лъыкӏуэтагъэу къэсэлъытэ. Сэ лъыкӏуэтагъэу къэсэлъытэ. 4 5 6 плӏы тфы хы плӏы тфы хы 7 8 9 бл й бро бж й бро ดิฉันนับ س قسلت س قسلت คุณนับ و قولت و قولت เขานับ عش къелъытэ. Ащ къелъытэ. 1. ที่หนึ่ง z apărăr z apărăr 2. ที่สอง tu yatunărăr tu yatunărăr 3. ที่สาม Щы ящэнэрэр. Щы ящэнэрэр. สี่ที่สี่พลยับพลนรรพลยับพลนรรห้าที่ห้าทฟยัดฟนรรทฟยัดฟนรร หกที่หกฮึยาฮนรรฮึยาฮนรรเจ็ดที่เจ็ดบลยาบลนรรบลยาบลนรรแปดที่แปดยูยาเยนรรยู яйнерыр. Кау, ти кау. Бұғы ябғонырыр. Бұғы ябғонырыр.